Ba, gaur esan dako, endaiako erriko etxeko langileak izango ditugu hemen mailaren inguruan, Euskara ikastenari baitira, eta beraz, ba, beraien buruaren aurkezpen bat egite askatuko diegu, eta baita ere, ba, zertan ari diren lanian, eh? solasean hasiko gara bada, eta gurtuko ditugu, kaixo, egun hon. Egun hon. Urduri, bai, bai, pitimat. Bai, bai ongi pasako da, ikusiko duzu. Eh. Ba, lehenik eta behin, e, aurkeztea burua orkestea, eskatuko nizuke, ez dakit norra hasiko den? Eh, nik. Zu? bai. Ero, uh, Monik uh, zubelia naiz, um, uh, ogoi eta amar uh, bederatzi urte ditut, eta duela um, ogoi eta bor zurte endaia bizi naiz, baina uh, naiz uh, lehen uh, Bretanian uh, bankoan euh, lan egiten zuen, uh, uh, eta euh, euh, nuen barkatu, nuen barkatu, eta oran endaiako uh, eriko uh, giza balian bideak zerbitzuan uh, lan egiten dut. Uh, lau langile uh, ditut eta urtean uh, guzian uh, lanki, euh, lankidei, euh, sostenak euh, kudeatzen ditugu. Uh, opurak eguna, uh, karera, kaleda formazioa, uh, erretreta eta abar, Bai, eh, ni fifi naiz, uh, eh, ogeit, eh, ditut, endaian bizi naiz, eta endaiako erikoetxean lan egiten dut, duela hogeita ogei marrorte. ondarraitz uh, zelaia, atezaina naiz. ondarraitz bost langile gara, Baina eh, belzeina eta zopite ekero zelaiak hartatzen eh, dituko ere bai. E, eh, eskoraz lau urte duela ikasten dut eta eta pozik naiz. <laughs> E, nire lana da errubia partida eta gero aldagelak, tribunak garbitzea eta arera ere bai zelaiak eh, eh, markatzen ditut asteroe eh, astero eta eta kitxo. Markatu ze, suria jarri? bai, suria tintua, tintuarekin, bai. Nik uh, txeveri Filipe naiz, endaian bizi naiz eta erriko etxean uh, lan egiten dut. Bero gehi urte ditut, zerbitzu euh, teknikoak euh, lan egiten dut euh, bilangilekin <clears throat> duela hogeita hamar urte. Erraikin olana arke, arkitektoak eta enpresakekin e, egiten dugu e, bat eta hortzain gintegi bat eta hiru eskola handizea egin ditugu bost urtetik beste proiektuek tartuko dugun, baina orain eh, gure geroko eusapesa erranen eh, digu eh, zer uh, erraikino lan egin behar duguna. Mhm. gure servizio teknikoan hiru parte dira uh, soko urbanismoko urbin, urbanismoa, Euh, <clears throat> bide zerbitzioa eta erraiki zerbitzioa. Eta bi uh, idazkari uh, lagundu uh, dugu. Gure ikastaldi onki pasa da, uh, <laughs> uh, nire uh, iru lagunak ekin eta gure ikasle uh, simpatikoa ekin. Irene euh, izena da. <laughs> Irakaslea. Bai. Arratxaldean, eh, Ijuinako e, e, gazte informazio bulegoak e, eh, bizitatu e, eh, Eta atzo, endaiako erriko etxean zerbitzuk e, genuen. E, nire e, ikastaldiko lagunak e, endaiako erriko etxean lan, egin, lan egiten dute. Monik erriko etxean langileak bulegoan Fifi ondaraitz uh, zelaiana eta Gerard handeiako euh, gazte informazio bulegoan. Gazte informazio bulegoan, beraz, lan egitu Bai, euh, ni uh, naiz, uh, bizi naiz eta horrein uh, berogoi eta uh, urte ditut eta udaletxean servizioa gazte informazio bulegoan lan egiten dut dut nire nire lankidea uh, Port ere eta <clears throat> portuko karika da gure uh, gure bulegoan bulegoa eta hamar mila persona urtero uh, eh, etordi itzen eh, dira. Gazteak? Gazteak edo gurasoak. Mm. Eta, mm. denei, eh, denei uh, irekia eta uh, lan egiten, egiten dugu ere um, eh, gazteko, irungo gazte informazioa... Eh, bulegoarekin. Bulegoarekin, eta el espazio irungo servizioa ere, eta bon, informazio gehiago eta uh, antolatz, organizazioa antolatzen dugu erkartean. Mm. Urruntzen ari zara mikrotik erozta gehiago, Bueno, eh, eh, gure, lana informazioa eman, ematen eh, dugu. Uh, Ainitz informazioa, desberdinak uh, ikast lanbideak edo uh, formakuntzak, enplegua eguner, eguneroko bizitza eta bo, eta abar eta zerbizioak uh, eh, eh, antolatzen eh, dugu uh, foroa endaiako foroa elkartea uh, antolatzen dugu eta uh, udal uh, udal ere, egunero. Udako lanak. Udako lanak, mhm. bai. eta, bon, desberdin, desberdin zerbitzuak egiten dugu. Eta permanentziak ere etortzen, etortzen dira legoan. Misio lokal, misio lokal. Eta orain zapa eh, eh, droga kontra eta informazio uh, gehiago. Ados. Eta Euskara ikasten hasi zarete, entzun dudan ez? Fifi, laburte. E, duela laburte hasi zineten denak Euskara ikasten? Ni, nik iru urte. Iru urte? Bai. Hmm? Eta besteak? Besteak lau. urte? Bai. Laburte, baina uh, ez da erresa eskalaz eh, misatzen. Eh, ez, duelak, dudarako entzun uh, gaztelo. Endaian bizi... bizi... Uh, nuen. Nahi ah. zergatik nahi izan duzu euskara ikasi? Uh, niren importantea da uh, endaian bizi naiz eta egunero uh, jende de, uh, de, um, gehiago um, euskaraz uh, mitzatzen eta eta ah, bai, bai, bai. gara eta bai. da niretzat nire izena uh, Txeverri uh, eta nire familia uh, doni bane garrasin bizi eta sortu dira Uh, nire uh, eta ematxi, atatxe ematxi uh, eh, eskuela mintzatzen, baina eh, ez uh, hitz egin... Uh, Zeme Bai. Mm. Galdu da transmisioa. Bai. Eta nik, uh, nire, uh, nire lana uh, uh, jende, jende hainitz uh, eskolaz uh, mintzatzen Bai. Eta frantzesez, uh, eh, uh, eh, um, eh, gaztere Bai. Eta euskaraz uh, mintzatuko dugu uh, da. Bai. <laughs> Piskat zure, zuen lanbideari lotua, zuek, zuen gana gerozta jende gehi otortzen da euskaraz mintzatzen astapenean euskaraz mintzatzen edo nabaritu duzu eh, urte hauetan eh, aldapek, aldaketa txipi bat adela hortarik gerozta jende gehiagok eh, eskatzen du euskaraz e, mintzatze herriko etxean zuek nola bizi izan duzu zuen esperientziatik e, lanerako beharra ikusten duzu edo printzipioengatik gehiago Errepika galdera. Bai. <laughs> Ez, nere galdera zen herriko etxan egiten duzu lan, edo, bai. ez? E, erriko etxeko langileak zarete, e, gerozta jende gehiago etortzen da lehen hitza bai. euskaraz egiten? Bai. Beharra ikusten duzu alde hortarik? Bai, eta eta erriko etxeko politikoa da e, langileak alal bezain bat uh, euskaraz mitzatzea eta egune egunero uh, eh, uh, eh, jendeak uh, jendeak uh, anit uh, uh, ireko etxean euskaraz mitzatzen. Mhm. Nire zerbetzioan uh, zaharrak eta gazteak uh, eskola mintzatzen. Baina nire uh, nire uh, generazio. Bai, belaunaldia, unaldia, bai. Ez ez hitz egin eskora. Mhm. Uh -huh. Eta zer eh ba guk bai, eh, <clears throat> irungo irungo gaste gaste informazio eh, lankide lankideak uh, eh, eskoraz bitatzen dugu beti eta Bai. bai, hartu emanak euskaraz. Horre, bai. mm. eh. poliki, poliki, eh, mm. banaka, banaka, eh, ah, mm. Ah. euskaraz uh, eh, uh, izkuntza egin egin, egin egiten dugu. mm -hmm. dugu. Segiten dugu. Eta ikasketa, ez dakit fina edo zerbait esan edo? Ba, nik uh, zelaian ba, batzutan uh, uh, bada gora suek uh, eskora mintzatzen dute eta ba, ongi da niretzat uh, eskoraz berekin Azken galdera bat banuke e, Euskara e, zarete e, zer da zuentzako onena e, euskara ikasteko mintza praktika gehiago? Nire ustez e, e, mintzatzen dugun e, orain, baina hitz e, erresa da, e, gaizki Zaila, da. Mhm. zaila da. Bai. Baina lehenengo urratxa eman duzu Hitz hasi zara. Mhm. Bai eta gazte informazio bulegoan, bada, mm-hmm. ez, mintza lagun... E... Bai, eh, mintza, mintza laguna... bai, trukatzen, eh, trukatzen da. Bai, Lagunak frantsesez eta besteak euskaraz, elkarre bai, edo, edo espainolez. Edo espainolez, edo mm. inglesez, edo ruz. <laughs> edo, errusieraz ere. Hainitz, eskuntza uh, aldatzen uh, du. Bai. Ados. Mm. Bai. Mm. orain, uh, bost egun pertsona trukat, trukatzen uh, izkuntza endaia uh, donostiatik uh, baiunan, uh, mm -hmm. baiunan uh, baiunara. Uh, baiunara. Baiunara ino. Bai. Bon, be, uste dut ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzen. Mm -hmm euskara klaseak eh, gustora hartzen dituzela seinale bada, erakasle on bat ondoan, eh? Eta segi Esker. Esker.